วันนี้เราก็ไม่หนักใจเลยวันนี้ วันนี้เราไม่หนักใจเลยเลยวันนี้ เพราะเราเที่ยวของเรามาเรื่อยๆเรื่อยยมานี้วันนี้จะมาถึงสำนักใหญ่แล้วตอนนี้ เป็นสำนักทายารยเข่ง แล้วผู้ที่มีความชำนาญแปลภาษาก็มีจันดีเดี๋ยวนี้ก็ตามมาด้วยกันก็มีท่านคูณมันก็แปลภาษาจีนกลางได้เก่งมากภาษาอังกฤษก็จันดี ซึ่งทั้งสององค์ก็ ติดตามแปลทุกระยะครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็แปลครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็แปลธรรมะตั้งแต่พื้นไปจนถึงธรรมะละเอียดลึกๆเข้าไป ท่านทั้งสองนี่ก็ซึมซับเอาความรู้เหล่านี้มาไว้ในหัวใจ เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงคิดว่า ท่านต้องเอามาเผื่อแผ่เผยแพร่บอกสอนลูกศิษย์ลูกหาของเรา จะกลายเป็นมีข้อวัดปฏิบัติอะไรเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางเมืองไทย今天呢来到这个地方啊，觉得说就好像自己的地方啊，因为呢在这里啊，这个住持啊、大家给啊，都给予大家一个很好的教导，所以呢。 都觉得说大家的这个基础啊都很好。ที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์เข่งอาจารย์เข่งที่ท่านชอบมีมีนิสัยชอบปฏิบัติชอบภาวนาอยู่ป่าอยู่เขา ท่านก็เลยมาเป็นหลักมาเป็นหลักให้ให้พวกเราทางมาเลเซียทางนี้โอเคอาจารย์เข่งท่านเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหม อาจารย์เก่งท่านเป็นคนสิงคโปร์แต่ท่านก็มีบทบาทมาก เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าท่านได้เป็นเจ้าคุณด้วย เจ้าคุณไม่ใช่ว่าจะได้เป็นง่ายๆนะ มันต้องมีบทบาทนะคำว่าบทบาทก็คือ ความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ก็ได้ได้เจ้าคุณมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับผมได้เจ้าคุณมาจากเมืองไทย รูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทางเมืองไทยเห็นความสำคัญเลยให้ท่านอาจารย์เข่งเป็นกำลังใหญ่เจ้าคุณเป็นสมณศักดิ์เป็นสมณศักดิ์สูงไปกว่าพระครูอีกแต่ว่าเจ้าคุณชั้นสามัญถึงยังไงก็ตามพระสายป่าเราท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเหล่านี้่อไม่สนใจ เหมือนหลวงตาเราเนี่ยหลวงตาเราท่านหลังจากท่านตั้งใจปฏิบัติ จนได้อัดได้ทำเข้าสู่หัวใจแล้วครูบาอาจารย์ท่านพยายามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสายปกครองท่านพยายามให้สมณศักดิ์ที่แรกให้ให้เป็นพระครูท่านก็ทิ้งไว้ที่ที่ไหนก็ไม่รู้พระครูของท่านแล้วต่อมาต่อมาท่านก็คนที่เป็นพระครูก็ตามเจ้าคุณก็ตาม ประกาศพระศาสนาสู้ท่านไม่ได้ท่านมีคนไปศึกษาไป ฝึกไปอบรมไปอะไรอะไรทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ จนในที่สุดตอนหลังมาก็มาถวายสมณศักดิ์ของท่านเริ่มต้นชั้นแรกก็เป็นชั้นราชพระราชยานวิสุทธิโสพลพออยู่ต่อมาต่อมาอีกกี่ปีไม่รู้นะนะก็ถวายถวายเป็นเจ้าคุณชั้นธรรมเจ้าคุณชั้นธรรมอยู่ต่อโอ้ เป็นสมณศักดิ์ที่สูงพอชั้นธรรมแล้วก็ชั้นรองสมเด็จ แล้วก็ชั้นสมเด็จ แล้วก็เลยไปนั้นจะเป็นชั้นสังฆราชนะตามลำดับขั้นนีคือหลวงตา แต่แล้วสมณศักดิ์ของพระนั้นน่ะเขามักจะมีคำพูดว่า ยศช้างขุนนางพระคำว่าขุนนางพระถ้าเหมือนอย่างหลวงตาเนี่ยเราก็ลงใจเชื่อเหมือนกับว่าช้างถ้าเราจะว่าไปแล้วน่ะ มันก็ช้างไม่รู้ภาษาเราให้เขาเป็นยศชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็คือช้างไม่รู้ภาษาอะไรไม่ไม่แสดงความยินดี ยินร่าอะไร คุณนาพระก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นอย่างหลวงตาเนี่ยเราก็เชื่อคุณนาพระคือให้ไปเพื่ออสนองคุณสมบัติของท่านเท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่ใช่หลวงตาแล้วก็อาจจะมีต้องทำคุณสมบัติให้ถึง ต้องขอต้องอะไรต่ออะไร แต่ลวงตา ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะถวายท่าน แต่ท่านก็บอกว่าพอแค่นี้นะพอแค่นี้นะ สูงเกินนี้ท่านไม่เอาแล้วลวงตาเราจึงได้เป็น เจ้าคุณชั้นธรรมทุกคุณชั้นธรรมแต่เจ้าคุณชั้นธรรมของท่านเลยอยู่ที่พัดยศแหละอยู่ที่ตู้ชื่อที่ตู้ ท่านก็คือหลวงตาบัวหลวงตามหาบัวเอาท่านก็น 在这里呢，啊，难得啊，有阿詹平，他是一个很很喜欢修行，啊，喜欢住在森林的一个修行者，是一个真正的修行者，他回来这里建了这个道场，然后到去年的时候，啊，泰国方面呢，也。 เรื่องของอาจารย์เขภาษาเท่าไหร่นะภาษาเท่าไหร่กันเจอาท่านเซียนี่สิบแปดครับท่านเก่งอาจารย์เขงยี่สิบแปดยี่สิบแปดภาษาและท่านยี่สิบแปดท่านยี่สิบเอ็ดครับผมอาจารย์เข่งยี่สิบแปดท่านมาอยู่อาจารย์เข่งตลอดเลยตั้งแต่ผมออกมาจากวัดก่อนตั้งแต่ที่นี่เริ่มแบบสิบสี่ปีสิบสี่ปีสห้าครับผมที่ตั้งแต่เริ่มมาอยู่ตั้งแต่เริ่มทำทุกวัน 谁给的这些名号的话，其实是国国好，他们都不大在意，就好像领派的大祖师翁大拿多，他也是一位赵普，而且是一位非常高的大夫，但是呢。这个出家人，他们对于这个招工这个名字呢，就好像一句说这个大象。 我可能大象，我可能我可能要垫垫看，不过，不过好的名头，但是呢，大象本身呢，好拍龙哥，马要跑呢点，因为，我们如果拐个角，它就飞快飞快，可能在那头落拐在那里面，它就跑呢点，但是它不打的。虽然被封为说是招魂鸟还是什么都好，但是呢，对于他们来讲，他们都从来没有在意这些东西。 ต่อไปนี้ให้พวกเรานั่งภาวนานะ นั่งภาวนาไปด้วย แล้วก็ฟังไปด้วย เดี๋ยวจะให้อาจารย์กำลังท่านแนะแนวปฏิบัติ แล้วก็หลังจากนั้นเรามีอะไรเราก็คอยช่วยเสริมกัน นะให้เราตั้งใจนั่งภาวนาไป แล้วก็อาจารย์ธรรมะอาจารย์ำลังท่านจะให้แนวปฏิบัติ เริ่มได้เลย เริ่มนั่งภาวนาไปที่เสียหลาย呢น听闻佛法时候呢 大家可以一边打坐一边来聆听，就是找一个你们觉得很舒适的姿势呢，啊，闭起眼睛，啊，专心用耳朵来聆听，啊，将接下来呢将会有阿张灯来，啊，他从布给，呃，到场啊，一起来给大家讲解佛法，过后呢才是啊，向大家来提出这个疑问。 เสียงหมาลูกกวนครับเขาปล่อย ปล่อยตัวมันจะลบกลวน Tá. 教法，再加上一直以来都有不少的长老经过这里来教导大家禅修，就是说它本身并不是从很多佛法，是通过一。 ไม่เคยชินทางครับผมปกติเราปล่อยให้เขาไปวิ่งมาสักพักหนึ่งเขาก็หยุดแต่บางองค์คบาอาจารย์ก็ไม่ชอบก็มีการันไว้ที่นี่เราปล่อยไปไม่เป็นไรไม่กดไม่กดมากสำหรับการปฏิบัตินั้น โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของพวกเรา ตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาท่านก็สอนให้พวกเราชาวพุทธที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติ หรืออเห็นว่าในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่แน่นอนอแม้แต่ตัวของเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ ก็ไม่แน่นอนควรที่แสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ เจริญเกิดก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างไรแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้สดสวยงดงามเป็นผู้มีอายุยืนยาว เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ ประพฤติปฏิบัติถ้าเราต้องการอย่างนี้ เราไม่สนใจทำบุญให้ทาน ไม่สนใจเสียสละไม่สนใจขวนขวาย ในเมื่อมีโอกาส ในเมื่อมี นอกจากนำตนเองไปสู่ ความทุกข์ความลำบากแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบาก เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แบบได้เพราะขาดบุญ ได้สมมติสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความต้องการทั้งตกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบรรดาชาวพุทธทั้งหลายให้มีการ เสียสละสิ่งของต่างๆภายนอกกายทั้งหลายจนกระทั่ง ย่นเข้ามาภายในให้เสียสละอารมณ์เสียสละความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียสละกิเลสของตนกิเลสของตนซึ่งมีความโลภความโกรธความหลง พระพุทธเจ้ากสอนให้เสียสละออกจากหัวใจของเราการเสียสละ ทั้งสิ่งของเงินทองภายนอกกายของเราเสียสละอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยการกระทบเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสต่างๆกายสัมผัสถูกต้องเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมา สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว เลือกเฟ้นเอาออกจากหัวใจของเราอันไหนมันไม่ดี อันไหนมันออยู่ในหัวใจของเราแล้ว สร้างความรุ่มร้อนให้จิตใจของเรา พระพุทธเจ้าให้เอาออกให้เสียสละเออนี่เรานี่เรียกว่าทานทั้งภายนอกสิ่งต่างๆก็ทานไปเสียสละไปทานทั้งภายในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจทั้งเราที่มันก่อกวนให้ใจทั้งเราลุ่มร้อนความโลภความโกรธความหลง ราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเสียสละทานออกให้หมด这里派的这些祖师们，从龙ปู่สาว龙ปู่曼的时候就开始教导说。 ราะฉะนั้นเวลานี้เรามานั่งภาวนาก็ให้เสียสละอารมณ์ที่เราคิดเรื่องราวต่างๆ แม้กระทั่งตอนนี้เวลานี้ เราคิดถึงบ้าน เราคิดว่า เรือนของเราเป็นยังไงญาติของเรา สามีภรรยาของเราที่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ลูกหลานของเราเป็นยังไง อารมณ์เหล่านี้ก็ให้เสียสละออกไปหมดแม้กระทั่งว่าเราจะนั่งไปนานเท่าไหร่เราจะฟังเข้าใจไหมเรานี้อารมณ์ที่มันก่อควรจิตใจทั้งนั้นนะให้เราปล่อยวางออกให้หมดภายในนี้เวลานี้ ให้เรากำหนดเอาพุทโธอย่างเดียวระลึกอยู่ในใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะอารมณ์ที่มันคิดออกไปข้างนอกให้ตัดทันที ไม่เอานะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวระลึกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดจะส่งจิตออกมาหาหลวงพ่อ ผู้เทศนี่ก็ไม่ไม่ให้ส่งออกมา ให้กำหนดลงที่จิตของเรานะเพื่อที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องส่งจิตออกไป หาเพื่อนข้างหลังนะให้อยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวนี่เรียกว่าภาวนานะอารมณ์ทั้งหมดให้ ในเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดแล้ว เราก็ตั้งใจขึ้นมา มีสติรับรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว กับจิตของเรา นะ้ะลึกเรื่อยไป นะเราไม่ต้องไปกำหนดว่าจะจบลงเมื่อไหร่ให้ระลึกไปอยู่อย่างนั้น นะเวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งท่าใดแล้ว เราก็พยายามให้อยู่ท่านั้นให้นานที่สุด นะ อยู่ท่า ท่าที่เราตั้งไว้แล้ว มันให้นานที่สุด แม้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งเบื้องต้นนี้เราก็ไม่ต้องอไปสนใจ ให้ระลึกคำพุทโธไปก่อนบางทีเรานั่งนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อย บางท่านอาจจะเคยนั่งภาวนา นั่งท่าเดียวนี้ไม่นานสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็พลิกหรือเปลี่ยนจากท่านั้นไป แต่วันนี้ขณะนี้หลวงพ่อ อยากจะให้พวกเราได้ต่อสู้กับเวทนา เพราะอาจจะนั่งเลยสามสิบนาทีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับการนั่งของเรา ให้เราใช้สติและปัญญาควบคุมจิตของเราก่อนนะเพราะทุกขเวทนาเบื้องต้นนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น รุนแรงมากนะักอาจจะเป็นเน็ดนิดหน่อยให้เราอดทนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนท่านั้น ให้เราอดทนแล้วลึกพุทโธพุทโธพุทโธโดยเอาจิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งเอาจิตส่งออกไปสู่จุดที่มันเจ็บปวดขึ้นมานั้นให้อยู่กับพุทโธก่อน จากนั้นพอนานเข้านานเข้าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงขึ้นมา เราค่อยเอาสติ ไปจ่อดู เพ่งเข้าไปตรงที่มันเจ็บใช้ปัญญาคลี่คลายดูว่า อะไรมันเจ็บหนังมันเจ็บไหม เนื้อมันเจ็บไหมเอ็นมันเจ็บไหมกระดูกมันเจ็บไหมสติตามเข้าไป ตามเข้าไปปัญญาที่คลายดูนะแล้วก็ ย้อนเข้ามาดูจิตของตนย้อนเข้ามาดูจิตของตนแล้วกำหนดเพ่งเข้าไปที่จิต โดยที่เราไม่ให้จิตสร้างออกไปรับรู้กับเวทนานั้นแล้วให้เราพิจารณาดูว่า ขณะที่เราย้อนจิตเข้ามาอยู่ในตัวเองนั้น ความเจ็บมันลดลงไหม ความเจ็บมันกระเพื่อมถึงจิตเราไหมค้นคว้าดูพอสมควรแล้วเวทนาซึ่งความเจ็บนั้น มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็จุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละให้เราพอสติ เพ่งออกไปดูออกจากจิตของเราเพ่งเข้าไปดูเวทนา คือความเจ็บปวดนั้น แล้วก็ให้ค้นคว้าดูแม้ที่สุดบางครั้งเราใช้ปัญญาตัดสมมติว่ามันเจ็บอยู่ที่ขาของเรากำหนดเหมือนกับว่า ตัดขาของตนเองวางไว้ข้างหน้าเราเพ่งดูตรงนั้น ตรงที่มันเจ็บมากๆตรงที่ขาของเราที่ตัดออกไปแล้วมีความเจ็บไหม นี่คืออุบายวิธีนะแต่บางท่านอาจจะใช้อุบายวิธีที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจทช้เป็นสติเป็นปัญญาค้นคว้าอยู่กับสติปัญญาสิที่ท่านกล่าวไว้ว่ากายเวทนาจิตทำมนั่นเองให้เราทำย้อนไป ย้อนมา ของเราแบบนี้เรื่อยไป โดยใช้ปัญญาค้นคว้าสติ จดจ่อเข้าไป แม้จะทุกข์ยากทุกขนาดไหนที่เกิดขึ้นตอนนั้น เราก็ไม่ยอมที่จะออกจากท่านั่งของเรา เราต่อสู้ไปก่อน อย่างนี้เรียกว่า ต่อสู้กับเวทนาหรือ เราทำงานอยู่ในสติปัฏฐานสี่เราพยายามพี่นาค้นคว้าอย่างนี้ทุกมากแสนสาหัสก็ตามถ้าพูดถึงว่ามันทุกมากเราต่อสู้ไปนะ เป็นชั่วโมง ชั่วโมง นี่เวทนายังไม่สงบตัวลงก็เอาอธิษฐานบารมีเข้าไป ตั้งสัจจะเข้าไปหลงเข้าไปสัจจะว่าเราจะต่อสู้กับเวทนานี้จนถึงที่สุดนะถึงที่สุดขนาดไหนก็ให้เรารู้ตัวของเรานั่นแหละนะแล้วเอาความเพียร ใช้สติในปัญญา ค้นคว้าเข้าไปอยู่อย่างนั้น ไม่หยุด ไม่ถอยอจนกระทั่ง ถ้าจิตไม่สามารถที่จะแยกตัวออกมาจากเวทนานั้น ขาของเรา มันอาจจะตีดออกไปนี่นี่ถ้าสติปัญญาของเราค้นคว้าจน ามารถแยกแยะพิิงตัวเองออกมาจากทุกขาเวทนา นั้นเราจะเห็นความอัศจรรย์ของใจในขณะที่เราในขณะที่ทุกขาเวทนาลุมเล้าเราเต็มที่นั่นเองนั่นเองปรากฏติดพิิกตัวออกมา จากเวทนานั้น เราจะเห็นสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้า ทรงสอนสอนเอาไว้ในตำราว่า กายอันหนึ่ง เวทนาคือความเจ็บปวด ในขณะนั้น อันหนึ่ง ติดผู้เข้าไปยึดไปถือว่ากายของเราเวทนาของเรานั้นเมื่อพลิกตัวออกมาแล้ว เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าติดอันหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเวทนาจะเกิดขึ้น รุนแรงขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนเข้าไปสู่จิตได้เลย เราจะเข้าใจในขณะนั้นว่า อ๋อนี่เหลืออที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่า ตายเวทนา พันต่างไม่กระทบกระเทือนกัน ไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมปรากฏขึ้นที่ติดของเราในขณะนั้น受心法这四样东西是分开的。嗯，为了干不难。 เวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้น ก็ต้องหาวิธีอุบายมาต่อสู้กับตนเองอการภาวนานี้เราจะคิดว่าเราจะเอาแต่สบายอย่างเดียว อย่างนั้นก็ไม่ได้ เพราะเราเดินทางไปเนี่ยหนาวก็มีร้อนก็มีหิวก็มีกระหายก็มีเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปสู่จุดนั้นร้อนเราไม่เอาไม่ได้เราจะเอาแต่เย็นก็ไม่ได้เพราะต้องผ่านไปที่นั้น ผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกัน อย่างเรามานั่งเนี่ย อยากจะเอาให้นั่งสบายอย่างเดียว ไม่อยากให้มีเวทนา มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็ไม่ทนจากทุก เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าทุกเป็นสัจธรรมคือความจริง ตอนนี้เราไม่ได้ฝึกหัดก็เลยคิดว่าทุกเนี่ย มาสร้างความลำบากให้เรา เรามานั่งภาวนาไม่อยากให้ความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นเรานั่งอยากให้มันสบาย สบายแต่นั่งไปสักประเดี๋ยวเดียวโอ้ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นแล้ว ความเจ็บเกิดขึ้น เราก็พลิกมาท่านี้เนี่ยพอมันเจ็บข้างนี้ เราก็พลิกมาข้างนี้ พอมันอยู่ข้างนี้แล้วก็พลิกไปทางโน้นนี่แหละนั่นว่าเราจะไม่ผ่านเวทนาหรือความทุกข์ตรงนี้ไป เพราะเราเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแก่เราไม่ได้เห็นว่าทุกนั้นเป็นสัจธรรมในเมื่อไม่เห็นว่าทุกนี้เป็นสัจจะคือความจริงแล้วเราก็วิ่งหนีจากทุกข อยู่ตลอดเวลา เช่น เรานั่งภาวนาข้างนี้สักพักหนึ่งมันเจ็บมันปวดขึ้นมา เราก็พลิกไปข้างโน้นเราก็ดีไม่ดีเราลุกออกจากที่ของเราไป เพื่อให้หายเจ็บนั้น เราคิดว่านั่นแหละเป็นทางที่ถูกต้อง แต่พระพุทธเจ้าของเราเพราะว่า ไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่ผู้ที่เห็นทุกข์นะ อันมีทุกในขณะที่เรานั่งนะทุกอย่างอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องเจอทุกวันทุกเพราะความหิว ทุกเพราะความกระหายทุกเพราะความอยากหลับอยากนอน ทุกเมื่อหิวอะไรต่าง ๆ กับการกับงานต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่ได้นำมาพิจารณา เราก็อยากจะหนีจากทุกอย่างเดียว เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆ หาเงินหาทองอเราก็คิดว่าเพื่อจะมาแก้ทุกข์ของเราดับทุกข์ของเราหิวอาหาร เราก็ไปหาอาหารมารับทานอิ่มแล้วเราก็สบายเราคิดว่าพอบอกแล้วทุกข์แต่อีกไม่นานสองสามชั่วโมงมา เราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้ว อย่างนี้เราเรียกว่าเราไม่พบจากทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนา ทุกข์มันเกิดขึ้นกับตัวของเราพระพุทธเจ้านี่ละสัจธรรมทุกขสัจคือความจริงพยายามพิจารณาให้มันเห็นความจริงดูสิมันจะได้ไม่หลง ตอนนี้เราหลงเห็นทุกข์ว่าเป็นภัย เห็นความคิดความปุ่มความวุ่นวายของใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์บังเราคิดให้เราเพลิดเพลินรื่นเริงเราก็ว่ามีเป็นสุขบังแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือเหตุที่จะทำให้ ทุกข์เกิดขึ้นกับตัวของเรา เช่นเราอยากจะให้ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้น กับการนั่งภาวนาของเรา นี่แหละคือเหตุที่ปกปิดกับวังทุกข์ของเรา ไม่ให้เราเห็นทุกข์ไม่ให้เราต่อสู้กับทุกข์ไม่ให้เราได้พิจารณาความทุกข์คำว่าทุกข์แล้วไม่อยากเจอเลย ไม่อยากได้ไม่อยากพบอยากเห็นเลยเรามานั่งภาวนาก็อยากจะให้มีแต่ความสุขความสบาย นี่คือความต้องการทั่เพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราจึงไม่ยอมพินิจพิจารณาไม่ยอมเห็นความจริงไม่ยอมเอาจิตของเราไปต่อสู้ เราก็เลยไม่เจอความจริงสุดท้ายไม่เจอความจริงเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ล่ำไป ไม่พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นให้พวกเราเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ประเภทใดให้เราย้อนสติปัญญาเข้ามาดูอะไรมันเป็นทุกข์มันต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยอย่างที่เรามาเกิดเนี่ย ต้องมีเหตุมีปัจจัยเราถึงมาเกิด ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดับเหตุดับปัจจัยหมดแล้ว เราไม่ต้องมาเกิด เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกนั่นท่านดับเหตุดับปัจจัยหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วละได้หมดแล้วทำลายได้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปเกิด ไม่ต้องไปเป็นทุกข์อ่า อ่าใช่ไหม ไม่มีทุกข์เข้าสู่หัวใจอีกต่อไปอแต่พวกเรานี่เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ในหัวใจของเราเรายังเข้าไปไม่ถึง ยังพิจารณาไม่ถึง เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เจอทุกเจอเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราใช้สติปัญญาเราจะต้องเห็นว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี่มีอะไรบ้างนะท่านจึงว่า ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะน่นะมันมีอยู่ตรงนี้มีทุกแต่จะต้องมีข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกด้วย ในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเราปฏิบัติไปพร้อมกันนะ ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติทุกเสียก่อนอหมดแล้วเราค่อยมาปฏิบัติไปดูเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่นอกจากนั้นนอกจากดูเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราค่อยไปปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราจะเห็นความดับทุกข์ขึ้นมา เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ท่านบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเหมือนเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยทุกมันเกิดขึ้นมันเป็นมันมีเหตุมีถึงเกิดขึ้นสติปัญญานั่นแหละ ที่เรียกว่าหนทางปฏิบัติ ขณะนี้เราใช้สติใช้ปัญญาพินิจจารณาอยู่เนี่ยเรียกว่า พยายามหาหนทางหรือพยายามนิจพิจารณา ให้มันเห็นช่องทางเพื่อความดับทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่าเวทนาคือความทุกข์มันเกิดขึ้น เราก็พิจารณาไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไปพิจารณาไปค้นคว้าไปจนกระทั่งความดับทุกข์มันดับพึบลงไปนะตอนนั้นนี่ทุกขเวทนาที่มันก่อความทุกข์ความลำบากให้กับเรา จิตใจที่กำลังวุ่นวายกำลังอยากจะให้ทุกข์มันหายที่นั่นว่าเป็นบออให้เกิดทุกข์นั้น มันก็ดับลงไป ทีนี้ในขณะที่เราใช้สติปัญญาที่นาท้นคว้อยู่ นั่นแหละท่านเรียกว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราค้นคว้าไปค้นคว้าไป จนกระทั่ง ทุกนั้นจัดับลงจริงๆในขณะที่เรานั่งอยู่นั่นแหละเห็นชัดๆว่าความทุกข์มันดับไปแล้ว เหลือแต่ความสุขใจก็ยิ้มได้แม้ทุกข์นั้นไม่ดับ แต่ก็ไม่เข้าถึงจิตใจของเราเลยนี่แหละท่านเรียกว่าอริยสัจสี่อยู่พร้อมกันเลยเห็นอยู่ในขณะนั้น ทุกอันหนึ่งความ วุ่นวายเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ดับลงแล้วที่นี้ใจไม่กองเกี่ยวแล้วนี่โลดทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่จิตใจของเราได้นี่นี่ทำงานนี่นี่เราปฏิบัตินะปฏิบัติอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะสามารถเข้าใจในธรรม ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าทุกข์ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกข์ร่างกายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ร่างกายหรือจะเรียกว่าอนัตตาก็ได้ในขณะนั้นเพราะมันไม่ใช่เราเห็นชัดๆว่ากายอันหนึ่ง จิตใจของเราอันหนึ่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น อยู่ในขณะนั้น ถ้ามันไม่ดับไป หลวงตาท่าน แสดงเอาไว้มีสองประการประการหนึ่งทุกดับทึบไปหมดเลยร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตล้วนๆนะอีกอันหนึ่งกายไม่หายเวทนาไม่หาย แต่ไม่สามารถกระทบกระเทือนกันคือเวทนาไม่สามารถที่จะมากระทบจิตใจเลยนะฮะเหมือนกับ เราก่อกองไฟขึ้นนะกองไฟนั้นจะลุกโถงขึ้น ขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่ไปยืนอยู่ใกล้ๆกองไฟนั้น ความร้อน ก็ไม่สามารถที่จะถึงตัวของเราได้เราก็ยืนดูกองไฟอยู่เฉยๆโดยที่ว่าไม่มีความร้อนถึงตัวของเราเลย การพิจารณาสติปัฏฐานสี่ หรืออริยสัจสี่ที่พร้อมด้วยอริยมรรคแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้น ทุกขเวทนาจะแสดงตัวขนาดไหนก็ตาม แสดงความรุนแรงขึ้นขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจได้เลย นี่แหละคือนักผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันทุกคน แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงต่อสู้ สติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่นี้ผ่านไปแล้ว จนได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานี่ท่านจึงว่าพระอริยบุคคลทุกทุกองค์จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปนี่แหละผู้ปฏิบัติอย่างพวกเรานี่ก็เช่นเดียวกันจะนั่งภาวนาไม่ให้มันมีทุกข์กาย ไม่มีทุกข์ใจเลย เป็นไปไม่ได้ในเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว ขอให้พวกเราได้ใช้สติปัญญาที่พิจารณานี่เรียกว่า สัจธรรมเรียนรู้ให้เข้าใจ แล้วเราจะถึงความดับทุกข์ได้ตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปถึงกระทั่งที่ละกิเลสได้จน 当我们这个痛升起的时候呢，不苦，这会阻挡到我们呢，永远看不到这个真理。如果你不愿意去看这个真理，你就一直会轮回下去。痛。 它一定有原因，因为苦了，它一定有这个急，急就是痛苦的原因。我们的这个打坐呢，一定会遇到这个苦，就在这个苦升起的时候，你去看它，然后再用你的智慧，用你的正念去思维，为什么会苦？苦从哪里而生？ 你想要不苦，苦这个痛升起来的时候，你越想它不苦，偏偏它就越痛，这个就变成你更加痛的因。所以你不断的去想，不断的去思维，不断的想办法去用你的正念去啊看清楚这个身体的话，这就是一个灭苦的方法，这就是道。到你最后的时候。 你可以做到说，苦这个痛呢，它会不会被你熄灭。龙达麻波啊，他讲过两种情况：打坐的时候，第一种情况是这个身体、这个感受、这个苦呢，完全不见。你打坐到一个时，打坐到一个时候的时候，你那个时候的时候呢，这个身体。 这感受突然间就不见，只剩下你的心。第二个情况是，这个苦、这个感受、这个身体还在，但是呢，它没有办法影响你的心。就好比一炉火，那个火在火炉里面起得很大很冷，但是你是站在远远的。 看着这个火，那么火就不能烧到你，火也没有办法让你感觉到热，所以呢，我们的要学习就是把这个火呢看清楚，但是呢，不要把不要被这个火烧到我们自己，这个是另外一个情况。每一个修行者，不管是阿罗汉或是佛都好。 他们都一定要经过这个阶段，一定要克服这个痛苦的感受，这个痛。如果打坐的时候你只想到说要舒服，打坐的时候只想要不痛的话，这是不可能的。啊，哪里？ เราบางทีเราได้คิดว่าไปวันนี้หลวงพ่อเอาแต่ความทุกข์มาให้เราทั้งๆทที่เรามาภาวนานี่ไม่อยากได้ความทุกข์เลยแต่หลวงพ่อทำไมเอาความทุกข์มาให้เราต้องพิจารณาอาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าการเดินทางของเรานี่ พระพุทธเจ้าว่า ชาติติทุกขาชาดาติทุกขามรณะติทุกขานะเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้ตั้งแต่ไปอยู่ในท้องแม่เลยเราเดินทางสายทุกมาตลอดเลยอยู่ในท้องแม่ทุกเต็มที่แล้ว พ่อออกมาบอกพุกเต็มที่มานอนอยู่นั้น นอนขี้นอนเยี่ยวกินหิวกระหายเอป้อนป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาจนเกิดจะช่วยตัวเองได้ คือทางสายทางทุกข์ของแต่ละคนละคนแม้หลวงพ่อเองก็ทุกอย่างนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลา ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าว่าทุกชาติปีทุกขาให้เรานำมาพิจารณาว่าความเกิดของเรานี่มันทุกแสนสาหัสเลยดีนะที่พวกเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ยังไม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หรือตกคลอดออกมาตาย นี่เรียกว่าพวกเรามีบุญมีวาสนา ได้โตขึ้นมา มีอายุขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ ไม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นี่นับว่าเราเป็นมีบุญมีวาสนาที่จะได้สั่งสมอบรมจิตใจของตนให้เจริญงอกงามในอัตในทางขึ้นไป จะได้พ้นจากทุกข์ด้วยกันจาก โตขึ้นมาแล้วพวกเราก็มีเจ็บไข้ในตัวมีความแก่ตามมาล้วนแล้วแต่ว่าสายทางทุกข์ทั้งนั้น แต่เราไม่ได้พิจารณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็เลยคิดว่า การฟังธรรมเรื่องทุกข์นี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการ เพราะความทุกข์นี่เราไม่ต้องการอยู่แล้วนะแต่หารู้ไหมว่า ความทุกข์ของเรานี่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาเลื่อยมา แล้วเราจะเดินไปสู่ความทุกข์ที่แสนสาหัสที่สุดก็คือมรณะปีทุกขังคือความตายเป็นทุกข์นี่ไม่มีใครเดินจะหลีกเว้นไปได้จำเป็นต้องเดินไปสู่ตรงนั้น ทั้งๆทที่เราไม่อยากไปอ่านี่ละพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้มันเห็นทุกเราจะได้เบื่อหน่ายเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เราจะต้องไปอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แล้วท่านสลับหมดจากหัวใจท่านก็เลยเห็นว่าการไม่เกิดนั่นแหละคือความดับทุกข์ที่ สมบูรณ์ที่สุดนะเพราะนั้นผู้จิตใจผู้หมดแล้วจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านจึงว่าเป็นบรมมาสุขก็คือไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายที่ไหนอีกต่อไปนี่แหละธรรมของพระเจ้าสอนพวกเรานะ เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ฟัง ทุกทุกทุกเนี่ยรู้สึกว่าหนักถ้าผู้ไม่เคย ได้พิจารณาได้เคยต่อสู้แล้ว ก็ใจอ่อนเลยจะนั่งภาวนาก็ใจอ่อนเพราะ นั่งไปสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วแม้ที่สุดจิตใจไม่สงบเกิดความวุ่นวายภายในใจของเรา นั่นก็ทุกข์ที่จะแก้ยากที่สุดเพราะฉะนั้น ใจไม่สงบในขณะที่เรา นั่ง ท่านก็ให้เราต่อสู้วันนั้นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นให้พิจารณาให้มันเห็นให้มันเข้าใจจนกระทั่งมันดับลงความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจันดับลง มันจะปรากฏความสุขขึ้นมาในที่นั้น ถ้าจิตใจยังไม่สงบลง จนเป็นอารมณ์อันเดียว เรียกว่าเป็นเอกคตาลงแล้ว เราจะไม่เจอความสุขนะเพราะฉะนั้นเรานั่งเดินผ่านความทุกข์นี่แหละไป มันถึงจะถึงความสุขเกิดขึ้นภายในจวันนี้ก็พูดมานานพอสมควรนะหลังจากนี้ต่อไป ก็ให้พวกผู้ใดมีความสงสัย มีปัญหาที่เกิดขึ้น ใจของเรา กับชีวิตของเราที่จะถามก็ต่อไปก็ให้พวกเราได้ถามปัญหาเรื่องการภาวนาหรือเรื่องดำเนินในด้านจิตใจของเรานี่แหละทำยังไงถึงจะให้พบความสุขความเปเลยต่อไปก็ให้เราได้ 介绍怎么样？的，达到目标，让我们的课堂朗朗，在未来。好，问，有什么问题的，都可以在这个时候把握这个机会来发问，因为距离上一次师傅来这里已经是三年前的事情。 พุทโธตลอด并没有在听到，在听的时候，是在听着呢，还是一直都保持心里面的这个不脱不脱不脱？วันนี้วันนี้ท่านอาจารย์จำหนักให้เราสู้สู้กับเวทนาการสู้กับเวทนานั้น ก็คือวิธีที่ท่านแนะไปเมื่อกี้นี่แหละ วิธีนี้แหละ ถ้าเราพิจารณาได้เราทำได้ นี่แหละ วิธีที่เราจะสามารถนั่งได้ตลอดทั้งคืนคือวิธีนี้แหละ แต่ทุกคนก็ต้องไปผ่านด้วยการทุกคน การเจ็บการปวด ก็ต้องไปผ่านเอาแพ้แรงตามไปทุกระยะก็ดีเหมือนกันนะ 刚才师师父讲的这个方法呢，其实是一个很好的方法，让我们去面对我们的这个苦受、不好的苦感觉。而如果你能够用到这个方法的话，学到这个方法的话，你可以打坐，坐到天亮都没有问题。 เราได้สังเกตไหมเรานั่งไปแล้วเราไปเจอทุกขเวทนาแบบนี้当你们坐的时候，你会遇到这个痛；刚才时候，有没有这个痛？这个苦受有没有出现？เราได้ตั้งใจต่อสู้แล้วเจอปัญหาอะไรบ้าง有没有用心的去面对它？还是在 打坐的过程中啊有งอยู่เราจะตั้งใจพิจารณายังไง เราจะแก้ไขยังไง ความทุกข์เหล่านั้นถึงจะดับไปเหมือนอย่างที่ท่านแสดงให้ฟัง我们要怎样去思维，怎么样去克服，怎么去观，才能够做到这个苦到最后熄灭？เรามีโอกาสที่จะตั้งหน้าต่อสู้กับมันหรือเปล่าหรือเราจะ พักบัลลังก์หรือบัลลังก์ทันที我们到底有没有这个勇气、这个力量去面对我们这个苦？还是呢，苦一来的时候你就掉头就走了？การต่อสู้เวทนานั้นถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับว่า เรามัดมือชกตอนนั้นเถอะ面对或是打在打坐的时候去 关这个苦，关这个苦受，就好像你上台要跟你这个敌对的这个对手呢打过一样。เคยฟังที่นักตานไหมว่ามัดมือชกมัดมือชกทำยังไง？达马古哥他常在他开示里面提到说，啊，就是就好比说，啊，带上这个拳套，准备要去打这场拳。 ใครเคยต่อสู้และได้เจอปัญหายังไงบ้าง อ่าลองคุยกันลองสนทนากันดู有没有人曾经啊去用类似这样的方法来啊面对来处理自己这个痛的感觉呢？嗯，啊。 如果你遇到这样的状况，遇到痛，你真正的去跟他斗过，跟他面对面的去面对他，那如果你经过这个过程，你曾经这么做的话，你就很快的对你的修行呢。 产生一个很大的一个勇气跟力量。แท้ที่จริงเป้าหมายของการภาวนาของเรา เพื่อเราต้องการเข้าถึงสัจธรรมเพื่อเราต้องการทราบหลักของสัจธรรม其实我们打坐的这个目的呢，主要是要要让我们去看到这个真相，看到这个真理。ความเจ็บความปวด คือความทุกข์ที่อาจารย์จำหลัดเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์คือคือความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราที่เรานั่งนานๆอันนี้ก็เป็นหลักสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกัน我们打坐的时候所出现的那种苦、这种痛、这种不舒服的感觉，它都是一种真理。มันเป็นทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น 来让改不了。ง这是我们身体上所产生的这个叫做苦受不好的感觉痛苦的感受แต่ส่วนมากถ้าหากสัจธรรมแบบนี้ปรากฏขึ้น รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมรับกันนะ但是，一般上，当这个真实的这个真理呢，它出现的时候，我们大部分的情况呢都不能够去接受它。 ความไม่ยอมรับในใจของเรานั้น หมายความว่าใจของเรานี่ถอยแล้ว不能够接受这个真理的状况就是一痛呢你就打退堂鼓เพราะเราไม่ได้แยกเลยว่าร่างกายทุกข์แต่ใจไม่ได้ทุกข์因为呢你没有去把它分开来说我的身体痛但是我的心没有痛เราขาดปัญญา พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่กาย ใจของเราไปยึดกาย我们没有智慧当这个痛呢出现在我们身体的时候你的心就去执着这个身体结果你的心也跟着痛苦ด้วยเหตุที่ใจของเราไปยึดกาย ใจของเราก็เลยทุกขไปด้วย因为你的就是因为这个心去执着这个身体 结果心呢也一样的痛苦。เราไม่ได้พิจารณาแยกกายแยกจิต我们没有用思维、智慧去把这个心呢，把它分开。เมื่อเราไม่ได้พิจารณาแยกกายแยกจิต เราไม่ได้ย้อนมาดูจิตทำให้เกิดช่องว่าง当我们没有把这个身体跟这个心分开的时候，就会 出现这个机会，让我们的心、大脑。“คำว่าเกิดช่องว่างในที่นี้หมายความว่าสติเราไม่พอ。当你的心出现这个空洞的时候，就是你正念没有的时候。เมื่อเกิดช่องว่างตั้งหามันแทบมาตรงนั้นเอง。当你正念没有的时候，这个贪、这个欲望就会跑进来。 เมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานมันก็ตามมา那这个贪啊进来，这个执着，这个取啊就也跟着进来。มันแทรกเข้ามาว่า เราเจ็บเราปวด他进来他就告诉你说我很痛我做得很不舒服เมื่อมันแทรกมาว่าเราเจ็บเราปวด ถ้าอาบน้ำจิ้ไหลเก้าชุดหนีชัันพองอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมา ที่เัวนะชื่อเส้นทีะอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาสำคัญว่าเราเจ็บว่าเราปวดที่เป็นหัวชื่อให้ก้าวสู้หนีชัวหัวมนพ่องเราทน ไม่ได้ เราเจ็บเราปวดเราต้องเลิกเราต้องรื้อที่เป็นหัวให้ก้าวสู้หนีชัวหัวนพ่องหัวเดือผู้ 我不能够再这样做这样，我不能够再做下去了，我要起来。เราสังเกตได้ไหมว่าเรานั่งภาวนาทุกครั้งพอเรามาถึงตรงนี้เราก็เลิกกัน有没有发现到很多时候我们到了这个阶段的时候我们就会结束我们的打坐เริ่มเลิกกำหนดจดจ่อเลิกพิจารณาแล้วก็มาพลิกมาเปลี่ยน就到了这个时候你就 没有继续去修，没有继续去思维，而改变知识。ตัณหามันแทรกมากตัณหามันแทรกเข้ามาว่ายังไงรู้จักไหม这个贪这个欲望它跑进来跟你讲什么你知道吗ตัณหาแปลว่าความอยาก这个贪ัณหาคือป文的ัหาคื一种贪爱คือใจมันอยากตัณหาเกิดจากใจตัณหาเกิดที่ใจ 这个贪爱个欲望呢，它是在心里面升起来。มันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ปวด因为这个贪爱呢，它想不痛，想要说你有这个这个不舒服的感受。ถ้าเราย้อนไปดูที่ใจของเราแล้วเราจะเห็นตัณหามันอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดอยากให้อยู่สบายๆพอดีพอดี 如果你回来看你的心，你就会看到这个贪爱呢，他想要不痛，想要不疼，想要说只有舒服、快乐的感觉。这是กำลังของเรายังไม่ดีกำลังของเรายังไม่แข็งพอ这就是代表我们的心的力量呢还不够。คำว่ากำลังในที่นี้หมายความว่ากำลังของสมาธิและกำลังของปัญญา 这个力量是指我们的定力跟我们智慧的这个力量呢还不够。ถ้าสติของเราพอสมาธิของเราพอเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายแยกแยะได้如果我们的正念够强，我们这个定力够强的话，我们就可以用这个智慧呢，来把这个事情 จะ่ท่านจึงถูกเราบริกรรมพุทโธพุทโธ พุทโธ พุทโธนี้เราบริกรรมให้ใจได้รับความสงบ我们念这个พุทโธพุทโธพุทโธ是为了要让我们的心呢达到这个平静ในขณะที่เราบริกรรมให้ใจของเราสงบนั่นเอง เวลาก็ล่วงไปล่วงไปห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาที 当我们打坐的时候，一直念的时候呢，时间啊一直过十分钟、二十分钟、三十分钟，ความเจ็บปวดที่เรียกว่าทุกขเวทนาทางกายก็เกิดขึ้น，这个痛的感觉，或者是叫做身体上的这个苦受呢，也跟着升起。เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้น，เราก็ต้อง มากำหนดดูทุกขเวทนา当这个苦受升起来的时候，我们就必须呢来看这个苦受。เราเปลี่ยนจากอารมณ์สมถะมาเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้。我们这个时候呢，就把你的修行呢从修止转去修观。เราพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น。 去思维，去关照这个升起的这个苦呢？它的改变。我们不必把苦、恨、恨、恨替改。这个出所出现的这个苦呢？它是出现在我们的身体上。该变的偏不，然后难。我们的心呢，只是去知道而已。我们把心放在哪里？ 你必须要这样子去了解。但，是，呢如果定力不够，的话就会把这个不这个苦受呢，当作是我，当作是我的东西。所以呢，这就是这个贪爱呢，已经跑进来了。 วิธีฝึกฝึกซ้อมนั้นน่ะหลวงตา ท่านแนะวิธีฝึกซ้อมไว้ละเอียดมากตรงนี้หลวงตาหมาบัว在讲解这个方法的时候呢，他讲解的非常详细。ท่านให้กำหนดพิจารณาทุกขเวทนานั่นแหละจะหลวงตาหมาบัว要我们呢去思维去关照这个苦受คือร่างกายเป็นทุกข์ไอจิตผู้รู้ว่ากายเป็นทุกข์ 要去看到说身体痛、身体苦，但是呢，这个心也跟着去说苦。如果知道身体是痛苦的，身体正在痛苦中，要看到说这个身体的苦是一个，身这个心里面说苦的是另外一个。但是我们要修习禅但是呢，必须要有这个定力。 ใช้สติใช้ปัญญาหมุนติ้วไม่ปล่อย ให้ขยับตัวออกจากจุดนี้ได้然后呢就用你的这个智慧呢一直观下去不要放弃啊กำหนดดูไปที่ทุกขเวทนาที่กาย去看这个身体上的这个苦受มันจะปวดมันจะเจ็บมันจะปวดตรงไหนก็ให้กำหนดจดจ่ออยู่ตรงนั้น在哪里痛 哪里不舒服的，就专注在那个地方。啊，ปวดสะโพกปวดหัวเข่าปวดบั้นเอวปวดไหล่ปวดคอ不管是膝盖、腰、背还是颈、肩膀，มันปวดรุนแรงตรงไหนเราก็กำหนดจดจ่ออยู่ที่นั้น哪里痛你就看哪里。เสร็จแล้วท่านก็ไม่ให้ลืมย้อนมาดูจิต然后呢再回来看心ทำความรู้สึกมาที่จิต แล้วก็ทำความรู้สึกไปที่ทุกขเวทนา去感觉这个升升起来的这个苦กลับไปกลับมาย้ำไปย้ำมา就这样子看身体看心这样子来来回回的去观ถ้าเราพิจารณาทีอยู่อย่างนี้ มันจะทำให้เกิดการแยกกัน如果你可以这样子去思维的话，你就能够把 ทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนา จิตเป็นจิตขู่โซ่คือขู่โซ่ซีคือซีเสร็จแล้วสมมติอย่างปวดที่บันเอว ท่านให้กำหนดไปที่บันเอว ที่ว่าเป็นกาย如果还痛的话，比如说腰还痛的话，你就去看这个身体，ทำความรู้สึกอยู่เฉพาะกาย และทำความรู้สึกที่เวทนาที่มันเจ็บ就只是去注意这个身体 กกกินารโซ่สับกันไปสับกันมารู้สึกที่กายแล้วก็อยู่กับเวทนาอยู่กับเวทนาแล้วก็ไปอยู่ที่กายเราลองย้ำดูย้ำได้ไหมย้ำได้นะ就是这样子一直重复的看着身体，然后又在看这个感受，又在看身体，在看这个感受，轮轮流变来变去，重复的在这两个地方去观。แต่ก็ไม่ลืมย้อนมาดูที่จิตด้วย 但是呢，也要在适当的时候回来看自己的心。ทำไมเราต้องย้อนมาที่จิต？为什么要回来看这个心呢？เพราะธาตุตันหายจะเกิดมันจะเกิดที่จิต。因为呢，这个贪如果生起来的话，它一定是在我们心里面生起。มันจะเหมาเอาว่ากายเจ็บกายปวด，然后他就会说这个身体痛。 เมื่อมันยึดกายว่ากายเจ็บว่ากายปวด แล้วมันก็สำคัญว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเรา ตัณหาแทรกเข้ามา当他说身体痛、身体不舒服的话，他就会执着说这个是我在痛，这个痛是我的。ท่านพิจารณาสับไปสับมาสับมาสับไป อันนี้เป็นเป็นภาพทดสอบเป็นเป็นภาพเป็นภาพฝึกซ้อมเป็นภาพทดสอบ ถ้าใครสามารถ เอาบททดสอบเหล่านี้ทำให้เกิดผลก้าวหน้านี่แหละคือวิชานั่งภาวนาต่อสู้ นั่งภาวนาตลอดรุ่ง这如果你随可以这样子去观的话，这就是一个让我们呢可以重复的练习、重复的训练，这个是一个非常重要的一个修行。如果能够这样子做的话， 有些人他们可以做整晚，打坐到天亮，都是用这个方法去修。那你看第一部，你看老老他老无奈的。当我们当你在听课这个讲解的时候呢，你都可以跟着去思维啊。嗯，靠放假也来办，还有什么疑问吗？啊啊啊！好，拜拜。 ไม่มีไม้พูดอ่าตั้ง起来讲了ตั้ง起来讲没有问题走走来前面一点听不到走来前面走前面啊你如果我们没有麦啊对不起啊要要啊你你去那边，你看他是翻译啊，华语，你跟师傅讲，我说摆摊路，我不把它进翻了，好嗯嗯嗯嗯，OK，够了够了够了，可以啊，ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะแปลเขาก็จะพูดอีกครับเขาภาวนาจนกระทั่งเหมือนกันความรู้สึกว่า ขาหายไปเลย ไม่มีขาเลย แล้วก็ต้องทํำยังไงทำาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับภาวนาแล้วก็นั่งภาวนาและขาหายไปเลยตอนนั้นเราภาวนาอยู่กับอะไร那个时候你用什么方法修行？เขาบริกรรมอมิตบเขาบริกรรมอมิตบะอมิตบะมันกับพุทโธพุทโธอย่างนั้นแต่เวลาพวกเป็นมหายาน ครับผมเขบริกรรมอวิตตาพุทธอวิตตาพุทธอวิตตาพุทธจนขาหายไปเลย และขาเป็นขาเราหรือเปล่าแล้วเ个脚是我们的脚าหรือขาของใคร คือเขาเนาะความรู้สึกว่ามันช้าจะก็ต้องแบบหายไปปุ๊บเปลี่ยนเราก็จะให้ความเหน็ดชามันออกเราย่าา้มร不要被这个麻痹的感觉骗เ我们。 ให้ดูให้ชัดเจน要清楚的把它看清楚啊看仔细一点ลองดูใหม่ดูให้ชัดเจนมันไม่ได้หายไปเหมือนอย่างที่เราเข้าใจ啊要去看得清楚一点它并没有我们所想象所感觉到说不见的其实还有在啊 บางทีมันก็เหมือนหายไปบางทีมันก็เหมือนกับเราไม่ได้นั่งบนนั่งบนพื้น บางทีเหมือนเราจะเหาะจะลอย ตรงนี้ต้องดูให้ชัดเจน有时候啊会感觉到说好像不见的有时候好像啊感觉到没有坐在地上。อย่าให้ความรู้สึกของเรา。嗯，但是呢， 要不要被这个感觉给骗了？要去看清楚，很清醒，很用你的正念去感觉它。เดี๋ยวว่าปกติเขาปกติเขาถึงอาการอย่างนี้เขาจะตกใจกลัวเขาจะออกมาเลยครับมันกลัวครับผมมันกลัวครับ เราไม่ต้องกลัวถ้าถ้ามันเกิดความรู้สึกว่า ขาเราหายไปจริงๆ เราก็ อยู่กับผู้ที่รู้ว่าหาย อะไรเป็นผู้ที่รู้ว่าหาย如果你觉得说这个脚感觉脚不见了的话，你就保持在这个觉知上面。是什么觉得说不见了？是谁告诉你不见了？อยู่กับผู้รู้ว่าหายรู้ผู้รู้ว่ากายหาย就是保持在你那个觉知上面，一定有个东西告诉你说。 看不见了，有个感觉，有个心告诉你不见了，你就保持在那边就好了。什么光？什么光强？ อเขาบางทีเขาปิดตาอย่างนี้แหละคือก็มีความรู้สึกว่ามีแสงมา มาชนิดหนึ่งแล้วก็แสงนี่ก็มีหลายสีด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็ดูให้ดี แสงก็ต้องดูให้ดี บางทีประสาทตาเราหลอก连这个光呢也要看清楚一点，有时候是我们的这个眼的神经呢来骗我们。ความรู้สึกที่กายก็เช่นเดียวกัน แสงปรากฏทางตาก็เช่นเดียวกัน 哎，我们看不管是我们这个身体上出现的这种感受也好，不管是我们闭着眼睛看到这个光的出现的好，这些呢都必须先要看清楚先。他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带我们看，他带 看到或者知道这个光出现，你就保持在你的这个心上面，你觉知知道，ไม่ต้องกลัวราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไร不要去啊继续，然后不要怕，继续下去。ถ้ามันยังกลัวอยู่เราก็ดูความกลัวนั่นแหละ如果还怕的话，继续看那个怕。啊่ดูความกลัวได้ไหม โยมเนี่ยนบ้านสาธิตขั้นสุขภาพเราดูความกลัวได้ อ๋อเขาว่าเขาว่าก็ไม่กลัว แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าแปลกทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัว ถ้าเราไม่กลัวเราก็ไม่ต้องแปลก ให้เรากำหนดจดจ่อดูความเปลี่ยนแปลงของมันรู้กลัวมีหู กลัว不怕不要不要觉得奇奇怪如果你不怕的话你就不会觉得奇怪也不要你就怕了咯所以不要怕ได้ท่านดูหรือยัง就专心去看和改变กำหนดพิจารณาดูหรือยังและตอนนี้ทำแล้วยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า还有在遇到这这个情况会常常出现吗ทุกครั้งเวลาภาวนาจะเป็นอย่างนั้น ทุกครั้งเวลาภาวนาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามที่แน่นี่แหละ พิจารณาดูความจริงว่ากายขาดไปจริงหรือเปล่า แสงปรากฏที่ตาจริงหรือเปล่า และใจมันกลัวกลัวอะไร ถ้าจับอะไรก็ไม่อยู่ดูความกลัวที่ใจนั่นแหละ ถ้าเรามีสติเราทำได้ แต่ถ้าขาดถ้าเราขาดสติปัญหามันกระแทกเย้า 去看着它，比如说，如果这个不脚不见的感觉出来了，就看着这个感觉，看人心。 ที่แบบคนเขาสนใจเขานาแต่ว่าคือเขาไม่ได้ยึดหลักแบบเราแบบครูบาอาจารย์บางทีเขาก็ไปศึกษากับพระม่ามันมันไม่แตกต่างกันเลยจริงอยู่ครับความเกิดขึ้นเป็นเนี่ยมันไม่แตกต่างกันแต่ที่นี้ว่าบางทีที่สอนน่ะคนที่สอนอย่างเขาเป็นถึงขนาดนั้นเรเขาเป็นคือเรเป็นมันไม่เป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นคือสอนพวกเขาน่ะปานัาอยู่เราดูเราดูราดูราดูนั่นแหละไม่งงเลยบางคนก็ต้องว่าจับนี่นี่จ่บนั่นจับนิ่ิ ไม่รู้จะยังไงกขณะปัญหาก็อย่างหลักในครูบาอาจารย์เกินจนทร์วันนี้ก็ดีครับอาจารย์อฏิบัตหอาจารย์บอกว่าไม่ต้องดูเวลาเต็มที่ใครทนไม่ไหวก็กลับเห็นไมมีขยักกลับเลย ที่ที่เราภาวนาอยู่เรื่องตรงนี้แหละเห็นนู่นแล้วออกไปแล้ว เราไม่ได้อยู่ตรงนี้ เราออกไปดูิตาาเจ้你ท坐的时候，你看ไ了，ดูแล้วมันจะไปเรื่อยเร่是因为你已经出去了。如果你看到这个 แต่ละคนทำหลวงพ่อก็รู้แล้ว ก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วทีนี้มันอย่างนี้เราวัดอย่างนี้เรามันเหมือนกันไม่เหมือนกันที่แบบคนลำเปอร์อันนั้นก็ทั่วทั่ไปเพราะว่าืี่าสนใจภาวนาอจุดนี้มันเป็นจุดที่คนเคยทำคนตกต้องครับคือถ้าว่าพวกนี้พวกนี้คนจะทำบุญมาก แต่พวกนี้ส่วนหนึ่งที่ทำก็ไม่ชอบภาวนาแต่นั้นก็ไม่มา ส่วนที่เขามาฟังธรรมไม่ได้ไปพอทุกวันคนไทยไปเยอะอยู่แล้วสี่ห้าคนแล้วคือถ้าจิตถ้าจิตมันยังไม่แข็งพอเนี่ยก็ไม่รู้จะพิจารณาแล้วก็ไม่รู้จะย้อนกลัามาไม่รู้จะอะไรเลยมันก็เป็นเลยบางทีอันนี้ต้องฝึกซ้อมอันนี้คือบางทีอีนหนึ่ง คือปกติแล้วไม่มีใครชี้แจงวิธีกำการทำแล้วก็ถ้าว่าถามผู้กบาจาบางทีเขาก็เอาหลักที่ลงตาเนี่ยไปทำได้นะครับที่จะทำมันจะทำเมื่อกี้นี่ดีมากที่หลวงหลวงพ่ออธิบายนะนะครับมันมันให้กบฝังเลยครับไม่ให้มัน ทุกคนก็แบบพอใจดีใจไม่มีใครเข้าใจ เข้าใจแล้วยัง เข้าใจแล้วยัง คือพุทโธเลยไหมอ่ามีคุณต่อโอ้โห ก็ได้ครอปฏิบัติแล้วถ้าถ้าเขาเข้าใจนะแต่ไม่รู้เขาจะจับหลักได้หรือเปล่าที่เราเน่ครับเอออาจารย์ขอการก่อนตอบ นี่นี่นี่นี่นี่ขึ้นทำไมจังถ้าวุ่นสมบูรณ์ตรงสิถ้า刚才问的问题是呃不脱的时候怎么不脱就是怎么念这个不脱 是念这而已，还是要配合呼吸？就呼吸出呃进的时候念不，呼吸出的时候念破。พุทโธกับลมหายใจจะเข้าออกได้ไหมถ้าเราถนัดตรงนี้ เช่นพุทเข้าไปโธพุทโธพุทโธ ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ นึกพุทเราก็รู้ว่าเรานึกลมเข้าออกเราก็รู้ไปขนาดในขนาดเดียวกัน ท่านเรียกว่ากำกับด้วยพุทโธพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่คยอุ่นเนี่ยให้กับทุกคน如果你觉得说你习惯你以前有修这个观呼吸的，或者是说你觉得说 ผู้ที่敬的时候，做菩提处的时候，念佛的方法，你可以保持这个正念，你可以知道呼吸，也可以保持知道这个不同的话，那你就可以继续用这个方法。จริงครับท่านไปหาฟังเถอะไม่มีครับผมแล้วก็สำคัญที่สุดโดยส่วนใหญ่บางทีบางคนก็อ่านหนังสือมาอ่านต่อที่นไทยไม่ใครแปลได้สักทีนะครับสดๆร้อนาไม่มีใครครับที่里面呢去重复这个不陀不陀不陀都可以它是两个方法 ไปดีนะใครมาฟังเทศให้ปิดนาฬิกาเลยห้ามดูเวลาเลยถ้าเราถนัดนึกพุทโธพุทโธไม่ต้องมาจำลงอย่างอื่น如果啊，如果你觉得说习惯说不用看这个呼吸的话，你可以只是一直心里面重复念不陀不陀不陀的话，呼吸不用去理会它都没有关系。 แล้วก็ดีพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ดูสิยนงก็ไม่ได้ทำงานันัดนั้น不需要，就是一直重复念心里面想这个不脱不脱不脱就好了。เอาใครจะถามอีกเตรียมตัว有什么问题的都可以准备排队出来。เอามามา要好好把握机会。วันนี้เรียงหน้ามาถามได้เลยวันนี้อันนี้อุปธรรมวัดตลอด เป็นดีมากโอ้ ดีพวกเราสนใจธรรมะ ดีมากถ้าถามแบบนี้มันตอบ มันรู้จุดมันตอบได้เตรียมไว้เตรียมปัญหาไว้เจอเจอแี่วคิดถึง ได้ใจทุกข์ที่ถามถามเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงว่า

ไายโยมาคืที่กายคืที่เวทนาให้แยกออกมา แล้วก็ย้อนกลับมาที่จิตว่าเรารู้สึกอย่างไรทำอย่างนี้ใช่ไหมครับการพิจารณาเวทนาการพิจารณาจิต การพิจารณาทั้งหมดทั้งกายเวทนาจิตเนี่ยไม่ใช่เพื่อเราเข้าเราจะไปพิจารณาเพื่อแยกตัวเอง เราพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเพื่อให้รู้เวทนาใครเป็นผู้ไปยึดความเจ็บใครเป็นผู้ ไปยึดว่ากายของเราเจ็บเราจะดููตรงนี้ว่า ผู้ไปยึดคือผู้หลงคือจิตไปยึดในเมื่อจิตไปยึดแล้ว มันก็แยกไม่ได้ เราจะไป กำหนดว่าแยกออกมาเลยไม่ได้ การแยกนี่คือ สติปัญญาเข้าไปรู้เห็นความจริง และเขาจะแยกของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปจับแยก这个观这个身体身体跟感受身体的感受它是为了要让我们去了解这个感受是怎么一回事 要去看到说是谁在执着这个痛，谁在说这个是痛？要去看到说最后呢，是因为我们的这个没有智慧的心，我们这个迷失的心呢，去执着它，而不是说要去看身体、看感受，这样子都没有看到，把自己抽出来，不是，而是要看到它整个过程呢。 到底是谁在执着这个东西？要看到这个心是在执着。他靠约，你要跟他讲，他，要里他他要分开的时候，是他自己分开出来，不是不能。那个他管。但是你，你必须先先去做两天。你如果还没真正做的话呢，你听了你还是不明白。 สีเขาก็ลบางทีภาพคนเขาแปลกจริงแต่บางสิ่งบางอย่างสำคัญก็หลุดออกมาบ้างมันก็จะเสริมนิดหน่อยครนบที่ก็ฟังฝ่านี่นิ่งไปมากมค่อยเข้าใจ คือเขาเคยลองทำดูแล้วพอมีท่านท่องแล้วแล้วเขาก็ไปพิจารณาดูว่าตรงไหนเจ็บหนังหรือว่ากระดูกหรือว่าอะไรแล้วแล้วก็พิจารณาเห็นว่า 这个感觉并没有觉得，真的是知道只是个感觉，而不是什么地方痛。 ตัวออกมายืนห่างๆเนี่ยกองไฟก็เป็นกองไฟเราเห็นกองไฟอยู่อ่你要你现在还没有把它看得清楚应该就好像像刚才所举的这个比喻啊就是看到那个火炉你看到那个东西在但是呢你只是远远的看着它 เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจแล้วเราต้องต้องทำยังไงที่จะห่างหามองห่างไม่ใช่คือนั่นคือเราหาเราสมมติว่าเราดูตรงเนี้ย ความปวดที่ที่ห้องของของเราแล้วก็ค้นว่าหาอยู่ในความปวดมันอยู่ตรงไหนใครเป็นคนเจ็บ你要就是你膝盖痛，你就要在那个地方一直去找谁在痛。ใครเป็นคนเจ็บอยู่ตรงนี้ แล้ว ดูจิตเนี่ย คำว่าย้อนดูจิตเนี่ย คือเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเจ็บ ตอนนี้ว่าเราเจ็บเราเจ็บ เราเจ็บเราเจ็บ เนี่ย要看到说是谁在讲我在痛我在痛จนกว่าที่ว่าจิตเนี่ย มันเข้าใจแล้วนี่ก็เหมือนกับว่ากองไฟเนี่ย มันลุกอยู่ก็ตามนี่คือความเจ็บนั้นเห็นอยู่เหมือนกองไฟ แต่เราถอยออกมาแล้วคำว่าเราถอยออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เราไปมันเป็นคำพูดที่ว่า เราถอย แต่ว่าในขณะเดียวกันเราเก็บเราเก็บเราเก็บ มันพิกผลหายไปแล้ว ความเจ็บก็เห็นความเจ็บ แต่จิตก็เนี่ยมันพิกเข้ามาอย่างเนี้ย ส่วน把自己抽出来那个状况呢，其实它只是一个形容词，而是你继续这样子看下去的时候呢，

你只是做三十分钟是看不到的，至少都四个小时以上。有超过四个小时，半个小时再继续做下去。นะไม่ไม่เจอถ้าทำไม่ถึงนี่ไม่เจอ如果没有真正做的话，看不到。เขาเป็นนั่งสามชั่วโมงเขาเป็นนั่งสามชั่วโมงยังสามชั่วโมงยังไม่ได้ต้องสี่ชั่วโมงต้องให้รู้ความจริงอย่างนี้สื่อสารสื่อเกี่ยวนะถ้ายังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ แสดงว่าไม่เห็นอริยสัจ 没连通。如果没有看到的话呢，就还没有看到这个四圣谛，就继续奋斗吧。ก็ทำครูบาอาจารย์ที่ท่านทำอ่ะหลวงตา ที่ท่านบอกว่า นั่นต่อสู้ทุกขเวทนา มันขึ้นอยู่เต็มที่ เขาร้องเพลง จิตมันแวบออกไปว่า แม้ขณะนี้เราต่อสู้กับทุกทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่เขาที่ร้องเพลงไปนั้นทำไมเขาสนุกสนานลื่นเริงเหลือเกินตอนนี้เราเหมือนกับอยู่บนกองเพลิง คือต่อสู้กันมาตั้งแต่หัวค่ำประมาณหกทุ่มจิตไม่ลงเลยทุกแสงสาหัสนะ ทุกแสนสาหัสขนาดไหนไม่รู้ของท่านแต่ของเรานี่ต่อสู้นี่เบียกหมดนะเราต่อสู้นี่เบียกหมดนี่เหมือนอาบน้ำเลยหลวงตามหาบัวใน以前น修行的过程中，他在管这个苦的时候，他从傍晚一直做到十二点晚上，然后他已经是很很苦很苦，痛到很痛了。但是呢，他听到外面有人唱歌的声音经过， 他就想了说，我已经感觉到好像坐在火炉上面，坐在火炭上面，为什么那些人他们还这么快乐在唱歌？而龙龙刚拿布啊，他痛到怎么样子？我们不知道，但是呢，呃，师傅他讲，他有时候痛到是满身都流大汗的，吃到碗就痛，痛。 จิตมันต่อสู้เต็มที่ว่าตัวเองทุกเต็มที่ที่จิตมันคิดไปว่า เขายังสนุกสนานลื่นเริงไป เราขณะนี้เราทุกแสนสาหัสจิตไม่รวมเลย พอจิต คิดไปอย่างนั้นก็ย้อนจิตเข้ามาดูตัวเอง พอย้อนจิตเข้ามาดูปุ๊บดูดูเข้าไปที่จิต จิตก็รวมพึงลงไปเลย เวทนาดับหมดแต่เหลือแต่ความสุขเดียวจัง 这样子去看着，我现在这么痛，但是他们还外面的人呢，却啊还在迷醉在他们这个快乐当中。就再回来看他自己的心，啊，当一回来看自己的时候呢，立刻就进入另外一个状况，就是所有的感觉、所有的苦呢，都立刻消失啊，没来 e。 ต้องไปท้ำไปท้ำมากมากต้องทำคือเราไปคิดว่า ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง เราพอแล้วไม่ใช่ นะ คือเรานั่งต่อสู้ เราอยากจะรู้เวทนากับว่ามันเป็นใคร เป็นอะไร ไม่จำกัดเลยว่า กี่นาที กี่ชั่วโมง จนกระทั่งรู้แยกกันออกมาเวลาหายแล้ว去想我们 不是通过一个小时、两个小时就能够把这个感受看清楚，要把这个感受看到，说是谁在痛。啊，如果真的是看到的话呢，它是立刻会产生一个很大的变化，这感受呢也立刻会放下。嗯，然后呢，再倒出来呢，还可以晾 这个就是关于说啊，怎么修这个观这个苦、观这个痛苦的感受的这个修行方法，要去尝试一下才知道。那เราไม่ได้ต่อสู้เราจะไม่เห็นความจริงแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดับนะเราต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยต่อสู้ไปไประดับหนึ่งมันลดลงลดลงลดลงจนหายไปเลย ถ้าเราออกตรงนั้นเราว่าแหมเราเห็นเราสู้เวทนาได้แล้ว ไม่ใช่ เรายังไม่เห็นเวทนา เพราะเรานั่งไปนั่งไปอย่างเรานั่งเนี่ยนั่งท่าเดียวเนี่ยไปสักระยะหนึ่งมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันก็ลดลงลดลงหายไป อันนั้นไม่ใช่เห็นเวทนาไม่ใช่ผ่านเวทนา เราต้องนั่งให้มันขึ้นมาอีก นั่งต่อไปอีก มันจะขึ้นมาขึ้นมาอีก ขึ้นมาสูงกว่าเดิม นะหลวงตาใช้คำว่า ลูกหลาน เหลนปู่ย่าตายายนะนะคือเวทนานี่มันเรานั่งไปครั้งแรกอย่างเนี้ยนั่งสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งคนไม่เคยนั่งมันอาจจะขึ้นมาระดับนี้แล้วก็ลงนะเหลือเน็ตชานิดนิดเรานั่งต่อไปอีก มันจะขึ้นขึ้นไปอีก ขึ้นสูงขึ้นไปอีกลงนั่งต่อไปอีกขึ้นสูงขึ้นไปอีกลง นี่แหละที่ว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอย่างลงตาว่าแสนสาหัสคือมันขึ้นถึงปู่ย่าตายายมันระบบทั้งหมดเลย ถ้าเป็นก้าวเดิน เราสมมติว่าตอนนั้นเวทนามันขึ้นอย่างหนักจิตมันยังไม่ลง ถ้าเป็นก้าวเดินคือก้าวไปอย่างนี้สงบเลยนะถ้าเราก้าวขาก้าวหนึ่งตุ๊บทุกเรายืนอย่างเนี้ย มันขึ้นแต่ไหน ถ้าเราก้าวขาปุ๊บสมมติเหมือนอย่างนั้นก้าวอย่างนี้คือสลบเลย นั่นละ่ะเราสามารถได้เห็นเวทนากายเวทนาจิตครรม但น般上的大家在做的时候呢，如果出现一个痛，那痛痛痛痛到个程一个程度的时候呢，它慢慢又没有这么痛了。如果你可以看到它升起来，你在练气的时候呢，这个并 还并不是说你看到这个感受，你还要继续再做下去，再做下去呢，会有一个更大的感受会再升起来，它会更加痛，痛了之后呢，它又会再消失。如果它消失的时候呢，也不要以为说就看到了，它还会再来，又更高了。那碰到说一个极点的时候啊，如果你那个还能够继续保持下去的时候。 还能够保持你正念的话，它就会在一个适当的因缘的情况下呢，立刻会出现一个很大的转变，就是就是要这样子一直四个小时、五个小时、六个小时继续这样做下去，去看到它的整个的变化。嗯，那个，是讲原来我们说的，呃。 แต่ไม่ใช่เป็นเป็นทุกครั้งหรือทุกคนทุกคน บางที่บางท่านอาจจะภาวนาไปเวทนาที่นอนแล้วพิจารณาไปแล้วจิตมันก็สงบตัว อันนี้เวทนามันก็หายไปได้เพราะจิตสงบลงไปแล้ว พูดถึงว่าการต่อสู้นี้จิตมันยังไม่ลง ยังไม่สงบเราต้องพิจารณาแยกแยะว่าความเจ็บความปวดอะไรเป็นกายอะไรเป็นเราจิตเป็นยังไง ใครเป็นคนเจ็บ จิตเป็นคนเจ็บหรือกายเป็นคนเจ็บ เราพิจารณาไปแล้วก็คือว่าถ้าเราตายไป สมมติเราตายไปเราไปเผาไฟ ทำไมมันไม่เจ็บ ความเจ็บมันไปไหนถ้าว่าจิตเจ็บอ้าวจิตออกจากร่างแล้วจิตไปเจ็บอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรนี่เป็นสติปัญญาของเราที่จะนำมาพิจารณาในขณะนั้น这个情况刚才所讲的那个观感受呢，它是指当你的心还没有平静的时候呢，我们必须用这个思维的方法，也让这个心平静。 但是，一些人呢，他的感受并不是很强烈，他很快的可以让心平静下来。而当我们在观这个感受的时候呢，你就要去用你的智慧想办法去思考啊，比如说思考说是谁在痛，是身体在痛，还是心在痛？还是说，比如说，如果比如说是身体在痛的话，如果这个身体想去烧一个死人，想去烧的话？ 身体痛吗？身体如果不痛的话，心痛，那心跑去哪里痛？啊，这个是你一直要，在你这个感痛升起来的时候，不断的去思考关于这个身体、这个感受跟这个心啊，这个三个东西，你要一直去思维它，去分辨它，去思考这个东西。我们要上啊，痛啊。来，我们要上五通。 เื้นที่เลยก็ได้เดี๋ยวอยากถามอีกว่าผู้ที่ข้องใจถามเมื่อที่หนึ่งรายสองรายสามรายเนี่ยได้ข้ออะไรไปปฏิบัติไหมการ要问呃刚才ี问问题的那เ位อ回去之后你们大概懂得或者知道吗应该怎么继续修下去有没有一个比较明显比较清楚的方向了 เราต้องเราต้องตั้งใจฟังเอาวิธีการไปปฏิบัติ เราอยากไปต้องการทราบผล ถ้าเราต้องการทราบผลเราก็ยึดโดยเฉพาะลุงตา ท่านจะไม่พูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผล ท่านพูดเฉพาะเรื่องเหตุที่ที่ที่เหตุที่ท่านดำเนินยังไง ท่านท่านเล่าฟัง我们只需要听到或是学习那个方法，怎么去做，他操作怎么应该进，怎么去进行。 呃，关于那个结果会怎样呢？你先不要去理会，因为隆达马哈夫啊，他在讲经的时候，他在教导的时候呢，一般上他都不会去提到说你这样做之后呢会得到什么东西，他不会这这么子说这样这样子说，他只会去告诉你说你继续继续该怎么做做下去。客户买的第几摊宝？第几摊？双？买客户买的第几摊？第几摊？登轮的了。 刚才大家所听到的这些思考的方法，这些是啊师傅本身的经验，他怎么去做，是他用所用过的方法。ผลที่ปรากฏที่ท่านทำและดำเนินไปแล้วนั้น เราฟังแทบไม่ออก แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราเป็นเหมือนท่านเราจะทราบว่ามันมีคำเฉลยอยู่ในนั้นแหละ而师傅所讲解的那种状况啊， 或者是他修到最后那个突破的情况呢？听了大家也不懂在讲什么，因为呢大家还没有试过。但是如果只要我们真正的去做去修的话呢，你就会找到同样的答案。哎，มันปรากฏชัดเจนเพราะมันเป็นที่ใจของเราเอง。但是呢，它是很清楚的会出现，因为呢是在我们的心里面。 อุบายวิธีนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่เราไปทำเป็นทำเป็นแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดไม่ใช่เราทำวันนี้เราได้ วันนี้เราทำเดี๋ยวนี้เราได้ เดี๋ยวนี้เราทำวันนี้เราได้ วันนี้บางทีเราทำเดือนนี้เราก็ยังไม่ได้ เราทำปีนี้เราก็ยังไม่ได้ บางทีสองสามปีก็ยังไม่ได้刚才所听到的呢，只是一些关于修行的方法，当做是练习题。 不是说今天做了，今天就有答案。这个练习呢，有时候是要做一个月，但是呢，不是说做一个月之后你就可以见结果。有些人做了整年，做几年也未必能够找到这个答案。所以呢，要很用心的去做你这个功课，这个练习题要把它。 继续的用功做下去แบบฝึกหัดคือเราตั้งใจทำเหตุทำจนพอผลมันจะปรากฏขึ้นเองเราไปคาดเดาไม่ได้当我们在不断的重复去做的时候这就是在不断的去啊培养去造这个因结果它自己会出现สามสามคนเมื่อกี้เขาได้ข้อปฏิบัติอะไรไหมลองถามก็ดูสิ 刚才所发问的那三三三个问题的人啊，大家回去之后知道怎么继续修下去吗？会不会已经比较清楚了？还在吗？ทำไมท่านจึงให้พิจารณากายแล้วก็ไปดูเวทนาแล้วก็ไปดูจิตตัวสั์เปลี่ยนมันมีอยู่ตัวสั์ไปอยู่ที่กายมันมีอยู่ตัวสับ ไปอยู่ที่เวทนามีมีอยู่ ย้อนมาที่จิตคือผู้รู้คือผู้รู้รู้จักผู้รู้ผู้รู้เองผู้รู้ย้อนมาดูผู้รู้เองไม่อย่างนั้น ตัณหาเกิดที่ใจเราจะไม่ทันมันตัณหาเกิดที่ใจเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้ แต่ถ้าหาก เราสติปัญญาเราช้าไปมันเกิดขึ้นสี่ขณะจิตห้าขณะจิตซะก่อนเราถึงรู้ตามมัน แต่ถ้าหากสติปัญญาเราพลาามันโผล่ขึ้นมาหนึ่งขนาดสองขนาดเราจับมันได้แล้วถ้ามันแก่กล้ามากกว่านั้นมันโรเหมือนอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเหมือนกับเราจ่ออยู่ที่ที่ที่รูเนี่ย สมมติแย้มันเข้ารูเนี่ย มันเข้าไปแล้วมันค่อยๆโผล่มา เราเห็นมันเข้ารู เราก็จ้องดูเนี่ย จ้องดูเนี่ยพอมันโผล่มาก็พอมันเห็นแล้วก็มันก็ดลงไปอีก มันไม่ถึงกับ จะต้องออกมาเดินยาวเป็นสอกเป็นวาตัณหาในหัวใจของเราเช่นเดียวกัน พอเราเห็นปั๊บมันเหมือนกับมันสปาปั๊บหายไปเลย แบบนี้เรียกว่าตัณหาดับ我们在心里面呢，我们贪，我们这个贪，这个欲望它是在心里面出现的。我们就是要用我们这个觉知去看这个心。 看到说，什么情况下，或是这个贪已经升起来，你看不看到？有些人是这个贪爱这个欲望，它升起来很久了才发现。而修行就是要有要用更强的正念去察觉它，去看到它，就好像在洞里面，你就站在洞外面去看，从洞里面出来那个蛇也好，是虫也好。 不要等到它爬完出来很长了才去看，发现它跑出来了，而是它一出来的时候，你立刻可以发现到它。这个是一个修行者他的正念要做到这样强的一个程度。ให้ลองไปทำดูเราดูมาที่กายได้ไหม ย้อนมาที่จิตเราได้ไหมรู้ไปที่กายได้ไหม ย้อนมาที่จิตเราได้ไหมมันแตกต่างกันยังไงเราดูมาที่กาย และมันแตกต่างกันไงมันเราดูมาที่จิตแล้วก็ดูไปที่เวทนาลองย้อนนั่งแล้วก็ย้อนดูเดี๋ยวนี้เรานั่งย้อนไปย้อนมาลองย้อนดู现在你们都可以看看说，去看这个身体，去感觉这个身体，你看得到吗？在看着心，心的状况是怎么样子？再去看这个感受，把这个身体、这个心、这个感受 三个东西都敢把它看清楚。แต่ต้องตั้งใจกำหนดอย่างต่อเนื่องทียิบไม่ให้มันชัดมันเกิดช่องว่าง要用正念呢持续不断的去观去思维，不要出现任何的这个中断。มันปวดสมมติมันปวดมากๆเนี่ยถ้าเกิดช่องว่างปั๊บปัญหาจะแทรกปุ๊บทันที比如说出现很痛的时候，如果你的正念突然间 没有了，出现这个间断的话，这个贪，这个欲望，它立刻就会跑进来。嗯，没有，我们课本里面讲，像红斑虎口，它是很快很快的速度出现。阿弥茶，阿弥茶，阿弥茶，忙忙忙，放下喽，没有。嗯，它是就好像，啊，这就是所谓的无明啊，它很快的就出现来。 挡着我们的这个智慧，不让我们看清楚整个真相。แค่มึงยื้อไปแค่ว่าแค่สองนั่นแหละคือปานทานก็ตามมา。当你这个贪生起来之后，它很快的又再会产生这个执着。ตาตัวตนมันก็โผล่มาตรงนั้น过后呢，这个我就会出现。 อัตตาตัวตนโผล่มาคำว่าพบคำว่าพบภายในใจของเรา คือสถานะของจิตของเรามันเปลี่ยนไป所谓的这个十二因缘里面讲的有呢，其实就是形容说我们心的这个状况呢已经改变了。มันเปลี่ยนว่าเราเจ็บมันเปลี่ยนเราปวด เราเจ็บเราปวดเอาเราไปรองรับ 那就从不同的感受一直在改变，或者是说呢，你已经去感觉到说，是我在痛了，你用这个“我”呢去接受这个痛。结果呢，就更加的痛，就这个十二因缘里面这个生呢，它就出现了。我才得生，就霹啪，海妖，无量天。 พอใจกับความสุขอีกพวกนั้นถ้าช่วยที่จะขายเพี้ยนมันละเอียดนะสังเกตดูให้ดี แล้ว แล้วเราจะเพลินไปนี่แหละมันท้าทายที่สุด ถ้าไม่จิตใจเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอให้เราตั้งใจทำตรงนี้ อันนี้เป็นชัยสมรภูมิเป็นวงในที่เราต่อสู้这是一个非常维系的一个过程但是呢这也是一个 呃修行者他本身必须去真正去下功夫的地方。เออเราตั้งใจทำอยู่อย่างนี้แหละ จนผลจะผลมันจะปรากฏ เราจะเข้าใจด้วยตัวตัวเราเอง要用心的在这个地方做下去啊，成果呢它自然会出现。มีไหมยกมือ还有其他疑问吗？วันนี้รู้สึกว่า เรามาพูดธรรมะถึงพลิกถึงขิงเลยเกินวันนี้อาจารย์จำรัดเอาเวทนามาแนะแนวให้พวกเรารู้เราเข้าใจเพราะอันนี้เป็นปัญหาอยู่หน้าด่านทุกคนต้องเจอหน้าด่านตอนนี้จะต้องเจอแต่เราแต่เราอย่าไปอย่าไปอุปาทานนะเห็นครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าเวทนาดับทุบดับทุบดับทุบเราอย่าไปอุปาทานยึดเอา今天所跟大家讲的这些 感受这些关这个苦受呢，是每个人一定会面对，这个是一个关口，大家必须要去处理。但是呢，并不要去啊，一直想起说师傅说的这个感受怎么灭这个东西不要去执着它。 因为有一些长老，他们的这个禅定很强，他们并不需要经过这个阶段，他只需要进入禅定，他的这个感受呢，这些身体的这种触受呢，立刻都可以不见了。然后上刚刚关于我们开了一家我们必须要了解我们自己内心里面的平静的这个力量到底有多少。 เราพลิกจากพุทโธมาอยู่กับเวทนา当我们在打坐的时候，你的这个感受升起的，你就已经从这个不陀的转去来这个感受了。ฌานส่วนละเอียดที่จะเกิดขึ้นมันก็ยังไม่เกิดขึ้น而那个更加维系的这个定呢，它都还没有出现。เราจะหลบไปให้ดับพึงเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่า 哎，我们为什么没变色体？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我你为什么没变色？我们的什么没变色？我们为什么没变色？我们为们为什么么没变色？我们为什么没变色？我们为什么没变色？我们为为 因为你感觉说怎么我的痛一直还在，我是跟着师傅的方法做下去，怎么还会这么痛？ในเมื่อเราทำแล้วเราไม่เวทนาไม่ดับ เราทำแล้วเวทนาไม่ดับเมื่อเวทนาไม่ดับเรามาถึงตรงนี้เราก็รื้อรื้อบัลลังเขคำว่ารื้อบัลลังคือคลิกเปลี่ยนพอมาถึงตรงนี้เราก็รื้อบัลลังเราก็คลิกเราก็เปลี่ยน ถึงแม้ว่าทุกมันจะไม่ดับพึบหายไปตอนนั้นก็ตาม แต่เราใช้หลักพิจารณาโดยไม่ยอมเลิก如果你在观的时候，这感受还在的话，你就换另外一种方法，就是说继续做下去，不要放弃。เราจะเป็นตัวของตัวทั้งทั้งที่ เวทนาไม่ดับนั่นแหละ เวทนาไม่จริงเฉพาะเวทนาไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้อง กายมันก็จริงเฉพาะกายไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องจิตมันก็สักแต่ว่ารู้ ไม่มีเราเข้าไปอยู่ในจิตนั้น เพราะฉะนั้นจิตท่านถือว่าเป็นธาตุรู้ พอเราเข้ามาถึงตอนนี้นี่แหละที่ท่านเรียกว่า ต่างอันต่างจริงแม้แต่เวทนาไม่ดับเราก็อยู่ได้ นั่งตั้งแต่หัวข้ามไปจนตลอดรุ่งเราก็สามารถทำได้如果你这个感受痛还是继续在的话，你就要知道说身体还是身体， 它是身体感受痛还是痛？你的知道、你的觉知是另外一个。三个呢都把它分开，就算痛还是痛，你还是有办法继续的做到天亮，都没问题。你เป็นเพียงเอาขนมมาล่อให้เราวิ่งตามขอให้ได้เราได้กำลังใจเพื่อที่จะวิ่งได้ขนมมา 这就好，刚才所讲的，就好像是在你面前的拿着一些甜品或者一些东西给你看一看，让大家呢呃想到说要去尝试一下，跟着去做。ฟังแต่ว่าฟังแต่ว่าเหลือเดียนตายฟังแต่ว่าหลวงตาท่านว่าเหลือเดียนตายเหลือเดียนตายฟังดูเถอะกับที่เราทำอยู่มันสมควรจะเรียกว่าเหลือเหลือเดียนตายมันอย่างท่เรียกไหม 对，听只是听，但是呢，当你真正做的时候呢，你就才能够真正的明白。เอาละตัดสินได้ว่า เราไม่ท้อใจเราเป็นนักภาวนาทุกคนเราไม่ท้อใจ ให้เราจับหลักพิจารณาได้ เวลาเรานั่งไปเจอทุกเวทนา เราจับหลักตรงนี้ลองทำไปดูแล้วความจริงจะปรากฏกับเราได้所以呢，啊，各位禅修者。 只要大家持续的的做下去的话，如果遇到这个痛苦、这个痛的感觉升起来的时候呢，就尝试用这个方法去思维下去，而不要产生这个退心。哎，努力，我们去项练呐，ภาว念没有项链，挂这个在塔嘛。打坐呢，并不是一个。 并不是一个很好玩，呃，儿戏并不是一个很轻松的东西。在我们还没有真正的体会到佛法之前，是需要付出很大的这个努力。啊，ไปทำนะสนุกมากไปทำไปทำสนุกมาก呃，要去做这个这个过程呢是非常好玩的一个过程。ขอให้ทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังประสบผลสำเร็จ希望。呃 大家都有这个兴趣或是有心呢，继续做下去，而也祝希望大家呢都能够得到这个成果。菩提不打斋，参来来来，希望，那个没来。那些没有用心做，玩，以抱着呃坐下停下玩玩的心态去做的人呢，是很难可以得到这个成果。啊，好，我送我准备给大家，诸君，愿。 愿大家都啊能够达到这个成功。โดยเฉพาะอุบายวิธีนี้กับครูบาอาจารย์ท่านเนรเราเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกว่านะ而刚才所讲的这个方法呢，对于出家人是非常适合的。เอาเป็นว่าเราเน้นไปที่โยมเนี่ยให้สะท้อนมาที่พระก็แล้วกัน就当做说刚才所讲的这东西呢，都是讲给出家人听好了。 ให้พระได้ข้อปฏิบัติและเอาไปทำ希望说在座的这些出家人都得到一个修行的方法，去尝试去做这些修行的知道。วันนี้พอสมควรแก่เวลาห้าทุ่มพอดีให้พอนะ已经到了十一点，到最后呢，师父僧团呢会祝福大家，回向功德。ใครรู้สึกว่ายังง่วงนอนมีอยู่ไหมเนี่ย 在这里有没有人觉得说呃很昏沉、很想打瞌睡的呢？แสดงใจแสดงว่าไม่มันไม่เร้าใจมันเลยหลับ证明说讲的故事很有趣，结果大家都睡着。เดี๋ยวให้พรให้พรเสร็จแล้วให้พวกเราอรหังสัมมากราบพุทโธธรรมสังโฆ所以现在是让僧团来祝福大家在 ใต้สัตใด้เราก็สอนสลักเลิกเดี๋ยวให้พรรับพรก่อน อุทิศส่วนบุญที่เราตั้งใจมาทำความเพียรนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ตั้งใจอุทิศส่วนบุญที่เรามีนี่ ให้กับบิดามารดาปู่ย่า ตายายเจ้ากรรมนายเวรและสประสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ให้เขาได้รับความสุขให้ได้รับ เขาได้รับความสงบได้รับ สติปัญญาเหมือนอย่างที่เราได้รับ ในขณะนี้เดี๋ยวนี้我们就回向功德给予一切的这些众生尤其是我们的已经往生或是还在的这些亲戚朋友我们祖祖先乃至一切的众生都能够远离痛苦，愿他们也能像我们这样子能得到这个智慧。แต่สำหรับใครตั้งใจไปภาวนา แล้วพรุ่งนี้มีข้อข้องใจอะไรก็มาพูดเพิ่มเติมเสริมอีกกันอีกได้ เพราะเพราะอาจารย์ลีนั้นบอกว่าใช้ ใช่เข้าไปสิงคโปร์ประมาณเวลาบ่ายบ่ายโมงก็ได้ ครับประมาณบ่ายโมงก็ได้เพราะมันใกล้ๆนี่เอง ข้ามแม่น้ำไปก็เป็นสิงคโปร์แล้วข้ามแม่น้ำไปไม่ถึงห้านาทีอ่ะ所以明天如果大家在修行上面还有问题的话，都可以呃在师父进新加坡之前呢，争取时间来发问。อ่าอ่าอ่าให้พรรับพรที่ส่วนบุญไปนะ ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติชากรังเอวะเมวัยโตทินังเปตานางอุปกับปฏิปิจิตังปฏิตังตุมหัง อิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโสยะทามเอโยวิวาจันตุสา